Previously on AMC's Breaking Bad. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais 5 minutos na estrada comigo. Ontem à noite assisti ao primeiro episódio da segunda parte da última temporada de, da série americana Breaking Bad. Tenho acompanhado essa série aí desde o começo, que se revelou uma das melhores séries de TV que na minha opinião é uma das melhores já produzidas para a TV no mundo, se não a melhor. Para quem não conhece a história, é a história sobre um professor de química no segundo grau americano, a high school lá deles, que com 50 anos de idade tem aquela vida muito mediana, né? Todo meio ferrado, em termos de grana. Além de dar aula, ele trabalha num lava rápidos, de vez em quando tem que lavar carro e tal, o chefe meio tirano. E ele com 50 anos ele descobre que está com câncer de pulmão, que é um dos mais dos mais complicados tipos de câncer para se ter, né? E ele enlouquece. Ele resolve que para poder deixar dinheiro para a família dele e tal, ele vai usar o conhecimento de química dele para produzir drogas, ganhar dinheiro para deixar para a família. No caso ele ele produz metanfetamina, né? Um, uma droga sintética das mais potentes e perigosas. A série é espetacular. Ela tem um, uma pegada de, de, cinema mesmo, na forma como ela é gravada, ângulos de câmera irados, assim, super diferentes do que a gente está acostumado a ver na TV. Ele é filmado com uma técnica que chama single cam, que é uma câmera só filmando a cena por vez, né? É muito boa, a série é excelente. Ontem à noite, então, eu vi o primeiro episódio e olha, me deixou com a boca seca. Ó o spoiler aí na frente, hein? Se não quiser ver spoiler, para agora. O Hank, que é o cunhado desse. do Walter White, que é o professor de química que pira na batata, ele trabalha na divisão antidrogas da polícia e nessa última temporada, agora no, no comecinho da última parte, ele descobre finalmente é, que o Walter White é o cara por trás da, da produção dessa droga super poderosa que tem. Ele, ele perseguiu o cara que fazia que faz essa droga durante toda a série e agora ele finalmente ele, ele tem um insight lá e descobre que é o cunhado dele, que é o Walter White. E ele eles, eles estão numa, numa, num, num almoço de família lá. Quando eles saem, ele começa a dirigir e ele tem um, um break muito foda. Ele, ele tem uma. Ele tem um ataque de pânico, bate o carro, vai pro hospital, mas nem fica por lá, volta para casa logo. Ele mesmo não tá acreditando no que ele, no que ele descobriu, né? Ele, ele fica completamente transtornado essa parte aí me deixou assim, sabe, apreensivo, loucaço para ver como é que vai continuar essa parte. No final do episódio ainda tem um bônus que o, o Walter, que é um cara extremamente inteligente, esperto, ele vai confrontar o Hank. É, e o Hank acaba então tendo uma briga, eles têm uma briga ali, o Hank des, desfere um soco violento no, no Walter e revela então que ele descobriu a verdade. O diálogo que se segue é impressionante, é de, uma, de um brilhantismo absurdo na série. Ele acaba que o que o Walter ele ele usando palavras assim, digamos, bastante escolhidas, fala com todas as letras pro Hank que se ele é realmente quem o Hank descobriu que ele é, é para ele tomar cuidado com o que ele vai fazer com essa informação. Quer dizer, o cara perdeu todos os escrúpulos mesmo, né? Ele para preservar a própria a própria existência dele, a própria o próprio império que ele construiu baseado nas drogas, ele já não está nem mais aí para a família ou o que quer que seja, né? Ele está ameaçando mesmo uma pessoa que era a família dele, o Hank. Isso aí é só um, um, um, um tiquinho do que acontece na série. Eu teria que falar horas para contar tudo o que acontece. Fica aí a minha recomendação. Assistam que é, é pancada. Essa série é muito boa. Cheguei aqui no meu trabalho, começa a chover. Eu vou para o meu trabalho, vocês fiquem aí. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar. Um abraço, um beijo, tchau, tchau. You okay? gotta say, I don't like the way you're looking at me right now. I oh, call God. Tell me Marie was in the hospital. That was not Pinkman. You had my cell number. You killed ten witnesses to save your sorry ass. You bombed a nursing home. Heisenberg. Heisenberg. You lying two-faced shit. Hank. Look, I, I don't know where this is coming from, Hank, but just... I swear to Christ. I will put you under the jail. Just take a breath, okay? Just listen to yourself. These wild accusations, they could destroy our family. Damn. And for what shit about family? My cancer is back. I want to beat this thing. I do. I'm back on chemo and I am fighting like hell. But the truth is, in six months, you won't have someone to prosecute. But even, even if somehow you were able to convince anyone that I was capable of doing these things, you and I both know I would never see the inside of a jail cell. I'm a dying man who runs a car wash, my right hand to God. That is all that I am. What's the point? Skyler, bring the kids here. And then we'll talk. That is not going to happen. I don't know who you are. that's true, if you don't know who I am, then maybe your best course would be to tread lightly.